E, pitanje stiže iz Luksemburga. Salamu alaikum. Da li vjernice mogu ići da posjete kaburove svoje familije? Mislim, posjeta u ime Allaha, a ne radi drugog. Drugo pitanje, je li farz, odnosno sunnet, učiti ezan, novorođen će tu Allaha snagradio? E, bismillah, salatu wasalam, rasulillah, kada je u pitanju ezan, nam od sunneta, jer nakon rođenja, da kod djeteta bude proučen ezan na desno uho i kamet na lijevo. A zijarati kabura? Kada je u pitanju zijarati posjetje kabura, jedan dio uleme smatra dozvoljenim posjećivanje kabura i po pitanju žena. Znači da je žena za kada je Alisa to selam rekao kuntu nehejtukum an ziyaratukum nur fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah da bio sam vam zabranio posjećivanje mezarova pa sad im posjećite jer oni posjećaju na ahiret znači da upravo ovaj tekst hadisa dozvoljava i da nije samo se odnosi samo na muškarce s tim što imaju hadisi koji govore o prokledstvu na one koje stalno posjećuju mezarove tako da jedan dio uleme upravo zabranjuje da žena bude od onih koja ima naviku da odlazi stalno na mezar kao zairat koje znači često odlaze na kabur jer na takav način često mogu biti znači povodi neispravni ali da s vremena na vrijeme i žena ode na mezarlje mimo dženaze kako bi uzela ibrati pouku znači dobar dio leme to dozvoljava